للمتقين ولا أذوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تكيوة نزنغمزية صلاة جنازة نكتك السنة ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى نكتك الشريعة mtu kunyanyua mikono yake katika takbira ya mwanzo kama ilivyokuja hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kuwa anna rasulullah sallallahu alayhi wasallama kabbara ala janazatin فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى kwamba rasul sallallahu alaihi wasallama alipiga takbira katika swala ya janaza kisha akaweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto na hii ni katika takbira yake ya kwanza kisha baada ya hapo maulama wamekuja na rai tofauti baadhi yao ambao ni wengi miongoni mama sahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallama na wengineo walifata walifata mafundisho haya ya Rasul sallallahu alaihi wasallama na ni kauli ambayo imeungwa mkono na Ibn al-Mubarak Imam Shafi'i Ahmad bin Hanbal na Ishaq hawa maulama wanasema kuwa ni aula na ni afadhali mtu kunyanyua mikono yake kwa kila takbira miongoni mwa takbira za swala ya janaza na baadhi ya maulama vile vile nao wanasema la yarfa'u yadayhi illa fi awwal marra mtu asinyanyue asinyanyue mikono ila kwa takbira ya mwanzo na hii ni kauli ambayo vile vile imeungwa mkono na Imamu Thauri na vile vile watu wa Kufa katika nchi ya Iraq na Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala naye anasema baada ya mtu kupiga takbira ni katika sunna aweke mkono wa kushoto kisha wa kulia juu yake namna alivyokuwa anafanya rasul sallallahu alaihi wasallama na ibn al-mundhiri katika kitabu chake al-ishrafu wal-ijma' anasema kuwa ajma'u ala annahu kwamba wamekubaliana kwamba mtu ananyanyua mikono yake kwa takbira ya kwanza ama takbira zilizobakia baadhi ya maulama wametofautiana kuna wale wanaosema ni awala mtu kunyanyua mikono wengine wanasema hapana haja kunyanyua mikono almuhimu baada ya takbira kama hiyo ukaweka mkono wako wa kushoto kisha wa kulia juu yake unaanza moja kwa moja kusoma suratul Fatiha unaanza kusoma moja kwa moja suratul Fatiha na baada ya hapo tunaangalia hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma alimsikia Rasul sallallahu alaihi wasallam akisema inna ma'shara al-anbiya hakika sisi kongamano la mitume umirna bitajili fitrina tumeamrishwa kuharakisha futari yetu yani tunapofuturu tunafuturu mapema na hii ni baada ya jua kuzama wa taakhiri suhurina na vile vile tumeamrishwa kuchelewesha suhuri yetu tunakula kabla ya alfajiri kwa muda mchache kabisa yani tunakula wakati wa mwisho kabisa wa usiku na jambo jingine wa annadha aymanana wa annadha aymanina ala shamailina fi sala na vile vile tumeamrishwa kuweka mikono yetu ya kulia juu ya mikono ya kushoto katika swala yani unaposwali ukapiga takbira unaweka mkono wa kushoto kisha wa kulia juu yake na vile vile Rasul sallallahu alaihi wasallam katika swala yake kama anavyopokea Taus anasema kuwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yadh'u al-yumna ala yadihi al-yusra alikuwa mtume rehma na amani zimshukie anaweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto na anaweka juu ya kifua chake anaposwali baada ya kuzungumzia masala ya mkono katika swala na mtu kusoma suratul Fatiha baada ya takbira ya mwanzo takbira ya pili anamsalia Rasul sallallahu alaihi wasallama anamsalia Rasul sallallahu alaihi wasallama kisha takbira ya tatu anaomba dua kumuombea huyo mayit anaomba dua kumuombea huyo mayit na ni katika sunna unaposoma suratul Fatiha unasoma kwa siri unaposoma suratul Fatiha unasoma kwa siri kama ilivyokuja hadithi ya, ya Abu Umama anasema kuwa as-sunnatu fi salati ala aljanazati ni katika sunna swala ya janaza an yaqra fi takbirati alula bi ummi alquran ni mtu kusoma suratul Fatiha tena kwa siri thumma yukabbiru thalathan kisha anatoa takbira tatu na ya mwisho inafatiliwa na salamu unapotoa takbira ya pili unamswalia rasul sallallahu alaihi wasallama kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Umama vile vile ni katika sunna anna sunnata fi salati ala aljanaza an yukabbira alimam thumma yaqra'u yaqra'u bifatihati alkitab thumma ba'da at-takbirati ni katika sunna mtu kuleta takbira hiyo asome suratul fatiha sirran kwa siri fi nafsi katika nafsi yake thumma yusalli ala nabii sallallahu alayhi wasallama kisha amsalie rasul sallallahu alayhi wasallama na hii ni katika takbira ya pili na baada ya hapo anasoma dua kwa ikhlas kumsomea huyo mayit na baada ya hapo anakuwa mwenye kutoa salamu katika takbira yake ya mwisho na rasul sallallahu alaihi wasallama ametufunza dua nyingi kati ya dua hizo ambazo zimethibiti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وزوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة واعظه من عذاب القبر ومن عذاب النار katika dua hii unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe huyu mayit amhurumie amfanyie ikram sehemu yake hiyo alipolazwa na vile vile apanuliwe sehemu yake kaburini aoshwe kwa maji na vile vile atakaswe na madhambi yake namna vazi nyeupe inavyotakasika kutokamana na uchafu baada ya kuoshwa abadilishiwe sehemu sehemu nzuri kuliko kuliko sehemu yake hapa duniani apate watu wazuri kuliko watu waliokuwa hapa duniani aingizwe janna aepusha na adhabu ya kaburi na vile vile adhabu ya moto hii ni katika baadhi ya dua ambazo alitufunza Rasul sallallahu alaihi wasallama sasa dua hii kupitia hadithi ya Auf ibn Malik radhiyallahu anhu anasema kwamba niliswali pamoja na Rasul sallallahu alaihi wasallama swala ya janaza na hii ndio dua ambayo nilihifadhi sasa baada ya dua hii nami nilitamani angalau huyu mayit angelikuwa ni mimi yani dua ya khairi kama hii ingeliniangukia mimi kama anavyoelezea Auf ibn Malik na katika hadithi hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam aliswalia janaza kisha katika swala hiyo ya janaza alisoma dua hii Allahumma ighfir lihayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrah wala tudhillana ba'dah katika dua hii anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe walio hai miongoni mwetu na vile vile waliofariki waliohudhuria na walioghibu wadogo kwa wakubwa waume kwa wake ee Mwenyezi Mungu yule ambao utamfisha miongoni mwetu basi mfishe akiwa katika kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah akiwa ndani ya Uislamu na yule ambaye yule ambao utampa uhai miongoni mwetu basi uhai wake uwe ndani ya Uislamu na yule ambao utamfisha miongoni mwetu afe akiwa na iman ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ewe Mwenyezi Mungu usitukoseshe ujira wa huyo aliyefariki wala usitupoteze baada ya kifo chake na katika riwaya nyingine ya hadithi wala usitupe mtihani baada ya huu marehemu kuondoka leo utapata baadhi ya familia anapoondoka mtu mkubwa ima ni mzazi ama mtu aliye na sauti waliobakia baada yake mitihani inaanza mtihani wa kwanza kutoelewana kati yao kupigania kile ambacho kimeachwa kila mmoja anataka mamlaka anataka madaraka na ukubwa almuhimu tunaposwali swala ya janaza tusome dua kama hii Allah subhanahu wa ta'ala asitupe asitupoteze baada ya huyu kuondoka wala asituletee mitihani baada ya huyu kuondoka na hadithi nyingine ya Wathila radhiyallahu anhu anasema kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallama aliswalia janaza ya moja kati ya maswahaba zake akaomba dua hii Allahumma inna fulana ibn fulanin fi dhimmatika وحبل جوارك فقه فتنه القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء nar فاغفر له ahlu انك انت الغفور الرحيم هي lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim hii ni dua ambayo vile vile twaweza kumsomea aliyefariki na dua ziko nyingi dua ziko nyingi kati ya dua hizi waweza kuzisoma madamu wanazijua ama wakasoma baadhi ya dua ambazo unazijua na vile vile dua baina ya takbira na takbira nyingine ni dua ambayo inakubaliwa ama ni katika sheria waweza kusalia swala ya janaza na baina ya takbira na takbira nyingine ama baina ya takbira hadi hadi takbira ya salamu ukawa mwenye kuomba dua ambao wanajua siku za mbeleni tulizungumza tukasema takbira ya swala ya janaza yaweza kuwa zaidi ya nne na tuliweza kuona namna Rasul sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anatoa na vile vile maswahaba zake akiwemo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu imekuja riwaya imekuja riwaya ya Abu Aufa kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alinyanyua mikono yake katika swala ya janaza na kisha baada ya hapo akapiga takbira nne kisha akanyamaza kwa muda fulani baada ya kunyamaza akawa mwenye kutoa salamu alinyamaza baada ya hapo akawa mwenye kutoa salamu almuhimu tunaposwali swala ya janaza tufate mwelekeo huu wa rasul sallallahu alaihi wasallama na kisha swala inapomalizika kuna uwezekano mtu akamaliza swala hiyo kwa salamu moja wala hakuna ubaya hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kwamba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama salla ala janazatin kwamba mtume aliswali swala ya janaza fakabbara alaiha arba'an akatoa takbira nne wasallama taslimatan wahida akatoa salamu moja hii haina ubaya ameswali swala ya janaza kisha akatoa salamu moja na vile vile kama mtu atatoa salamu mbili vile vile ni sawa kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema kwamba vitu vitatu alikuwa anavifanya Rasul sallallahu alaihi wasallama kati ya vitu hivyo anatoa salamu mbili katika swala ya janaza kama anavyotoa katika swala ya kawaida sasa umezoea salamu mbili umekwenda sehemu yule imam akatoa salamu moja usije ukaona kwamba hili ni jambo geni wala halina mwelekeo bali limethibiti kwa rasul sallallahu alaihi wasallama kupitia hadithi ya Abu Huraira hadithi ambayo imetolewa na imamu ad-Daru Qutni na imamu al-Hakim na imam Baihaqi na wengineo na wengineo kwa hivyo swala ya janaza waweza kutoa takbira mbili waweza kutoa salamu mbili ama salamu moja na jambo la mwisho tukimalizia katika masala ya swala hii ya janaza kuna nyakati tatu ambazo swala ya janaza haifai kuswaliwa na vile vile ni haramu kuswali swala ndani yake ila kama kuna dharura wala tajuzu salatu ala aljanazati fi alawqati thalatha wala haijuzu kusali swala ya janaza kwa nyakati tatu allati tuhramu salatu fiha nyakati tatu ambazo ni haramu sala ya kuswaliwa ndani yake illa li dharura illa kama kuna dharura na tunaangalia hadithi ya Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu katika hadithi hiyo anasema thalathu sa'atin kana rasulullah sallallahu alayhi wasallama yanhana an nusalli fihinna nyakati tatu Rasul sallallahu alaihi wasallama alikuwa anatukataza kuswali ndani yake au an naqbara fihinna mautana ama kuzika vile vile wafu zetu anatukataza tuwe wenye kuswali nyakati hizo na vile vile kuwazika wafu wetu wakati wa kwanza hina tatlu'u ash-shamsu bazighatan hatta tartafi'a wakati jua linachomoza wakati jua linachomoza katika hali hali ya jua kuchomoza wakati kama huo haifai mtu kusali ama kuzika mpaka jua litakaponyanyuka juu kiasi fulani na wakati wa pili wahina taqumu qa'imu dhuhra hatta tamila shams na wakati jua linakuwa katikati mwa mbingo limetoka mashriq limefika katikati mwa mbingu na hii ni, ni, ni kabla swala ya dhuhuri kiasi kwamba lau utasimama kivuli chako haionekani upande wa pili linapomili kidogo ndio wakati huo dhuhuri inaingia sasa wakati kama huo haifai tuwe wenye kuswali kwa sababu rasul sallallahu alaihi wasallama amekataza na wakati watatu ni wakati jua linazama jua inapozama na hii ni wakati kabla salatul maghrib hizi nyakati tatu rasul sallallahu alaihi wasallama amekataza ila tu kama kuna dharura miongoni mwa dharura mtu amepitiwa na usingizi akiamka akiamka amepitiwa na swala ya alfajiri akiamka wakati, wakati ule ule jua linachomoza kwa dharura kama hiyo aweza kuswali inshallah kwa haya tuliyozungumza tutakuwa wenye kukomea hapa na Allah subhanahu wa ta'ala akitupa nafasi tutazungumzia baadaye masala yanayoambatana na kuzika huyo mayit na hii ni kuambatana na mafundisho ya Rasul sallallahu alaihi wasallama Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك